Eta aztian behin hola bate eh, biro irutxoak izan pizka parra itxeko. Kenik uste du ja jendiri parrit hartu digula. Eti gaude arpegi zeri jokin txegi, eh? Eta pentsatu guke parrit dugula, eh? Martín Quilloren Chocoa. Martin Gilloren txokoa, kaixo? Kaixo? Eguerdeon? Eguerdeon? Ondo haitze aldau? Bai. bai. Bai, ah, bale, bale. Primera, en tres bien, tres bien haitzen da. Tres bien, ta cuatro beto. Bai. Cuatro, bai, ta cinco le, bai. Oso ondo. Bai. Hau alda denboraldi berri bat azteko modua. Eh, Enuk esango. Zertik. Ez, ez da. Ongi torri Martin Kitxo, oi hartzun irrati da, irailan, berri aldi berrian, hemen txiala guekin Martin Kitxo. Hau beste gauza da. Hola bai, ez? Mhm. Bai. Bai bai, denbora aldi berri bat. Zenba denbora ez naizela etorri honea. Ez da gehiago. Jo ez tango paso de tan sartu estia ez du utzi, ez da, ez da, ez da. Au, han gora da, hau. Martine. Han kasu grada. Zer. Que se jodan eta zea, eta. Bai. Han gora da, kasu grada. Bai. Zeingo beten. <laughs> Ez da gei, ez da ez da ez, Zeo se me, zeo se me i merko du. Aurreguaz pizkan pizkan, ez? Mhm. Uh Bai, eta gaur, ustut, berrikuntzak dituzula. Berrikuntzak dauzkau, bai. Mhm. Berrikuntza begien biztan dagona da. Publikoa daukau! Publikoa Gaurko publikoa iritsi zaigu iruña herritik, Nafarro mhm. beraz. Bai. Eta ez dakit esateko zerbait daukaten. Zei Ez dakit. Baina, hauek... Zertik gai. Indurain! San Fermin txiki delako. Hau beti juergan dabiltza. Bai. Bai, ustez Iruñerriko juergista handinak hemen daudela. Bai, eta induraine bai. Eh, induraine. Batzei ez etortzatikan? Bueno, hori sekretu profesionala da. Ah, ah. Baina, eh, azkenean hainbesteko fama lortu dugu ze, jendia doainik etortzea, hori. Hori, ah, bai, bai, Amigo. Audientzia nazionala dugunez, ba. Bai, hori da, audientzia nazionala. Hori sonda. Oso, ondo. Kristo, audientzia, eh? Bueno, ze, iragarriko menua o ze? Bai, bota. Venga, bota xamar hasi eh? hasi oder. Venga. Guantxe kaskuak hasi zizkit bai, bai, bai, bai, bai, bai, <laughs> bai, nire maila teknikoa bat ega. Kolpe hauekin, dena konpontzen da. Bueno, ba, beti bezala menua emango deu. Zizkan bizkatan hitz egingo dugu Euskal Herri esneari buruz, Euskal Herria esneari buruz, bai. hor, ah. polemika etorri da, eta horren arira babesle bat daukau. Ah, bai. Saioa babestuko duna. Beraiek babestuko gaituzte. Beraiek babestuko gaituzte, eta gaina diru emango digute. Gero kalimotxo batzuk hartzea juteko, juergizta hauekin. Eh, logikuna izango litzateke inbertitzia ez nire erosten. Claro. Bai, hori izango litzateke logikoena, baina badakizu katxonderztanen logikak, uh mhm. -huh. ba, ez daukala tokian. <laughs> ez daka ezanka ez buruik. Eta, hain zuzen ere horreatik, egin dugu beste sekzio bat, da katxonderztango errepublikako albiste emankizuna. Katxonderztan news. Bai, hori da. Katxonderztanen gauza asko hartatzen dira, eta oi jendeak ez, da, ez, du horren berri izaten da. Orduan, hori Herriko berri ematen dugu eta katxondestango. Zulo hori betetzeko ingo dugu. Eta gero gainera, izendatuko dugu saio bakoitzean, katxondestango errepublikako seme edo alaba kutxuna. <laughs> Ze, zinemaldia baina sari bertu gu? Bueno, hori izango da sekulako saria. Hori, hori Nobel sariaren <laughs> ondon, bueno, zin, <laughs> askoz gora da. Lehenengo platerean gero ingo dugu potxok saltza rasoikeriekin. Aha. Eta etoriko zaigu albako dukeza euskeraz kantatzea. Eta kita zer dan. Mhm. Eta gero bigarren platerako klasiko bat, fatxometroa. Hombre. Eta postrerako kanpaina e, bat eh, jarriko dugu abian bai bai barkatu. Bai, fatxometroa eh, Baina hau da, aurkezpena no. agarrik, ez da, bai. luzamen duten nire da. Ez, baina konpondu, konpondu zenun, e, nola? Bi nola hilabete dia, honea nahi zen etorri bi hilabetez eduki dute nikel taierrean, beraz, esperoet, konponduta eukitzen. Bai, e, baina bi hilabetetan pasadienak pasata, gai izango da, Nik uste, baietz. bai. bai bueno, bueno. Ba, zure gain dena. <laughs> Eta bukaeran hori eh, ez ditutzi esaten eh, aldamenekoak, postrerako kanpaina bat jarriko dugu abian. Xabi Alonso Euskaldundu dezagun. <laughs> Twitterren hashtag bai bihurtuko dugu. Ez dakit zer Twitter, da ez dakit zer hashtag. Ni... Kaina tweet. Kaina tweet. Ah, kaina tweet ez hau zen. Eh, bai, bai, hashtag da... Eh... Gaia. Gaia. Ah, uste nun, hashtag zala dukesaren nobilo berri hola. <laughs> Vale. Bueno, bueno, venga, así gea. así gea, venga, zizka mizkak. Zizka mizkak ingoaz, venga, guazen. Martín, siska misca. Siska misca, Martín. Abia puntua da, enteratuko zineten noski, Euskal Herria esnearekin sekulako saltxa egon dala, bai, ez da? Bai, esnea saltxa, bai. Esne saltxa. Esne saltxa, bai. Arazoetako bat izan da, Euskal Herria esnea ekoizten dutenek, jaso mhm. dutela, salaketa bat, Euskal Herria esnea euskera utxez dagolako etiketatuta. Bai. Ze gauza harraroa ez, Euskal Herrian gauza bat euskera utxez bai, etiketatuta egotea. Hor, eh, esan dutena, sorian ontziratzen dai, dutela. Dai, ez dietelako beste toki bat ikusten ontzadan ez. Ni hortik ez nua. Ez. Mm Ze iruitz ez aizue, nazio baten izena, esne marka baten izena izatia. Euskal Herria. Zer da guain, esnea? Katxo understan esnea? Bueno, ez dakit. Eh, izan lehke, izan lehke. Hori, alkoholarek <laughs> izan lehke, seguro. Izan lehke. Baina, uste dut esneakin lotuta. Bai, kontua da, bai. eh, honek eh, sekulako polemika ekarri duela, besteak beste, honek indartu du Euskal Herria esneare eh, markaren presentzia merkatuan, denok dakigu orain Euskal Herria esnea, egon badagola, eta horri aurre egiteko beste enpresa bat, beste esne ekoiztetxe bat jarri da gurekin harremanetan. Mm -hmm. Bai, e, nik usteet honena degula e, eh, iragarki ze hemendik aurrea e, honen babesle izango da, Eta gero e, irakurriko dizuet behaiek bidalitako mezua. Venga, guazen. Vale. Deko. Ez du zu dino España esnea? Ah, ostras! Esa es la leche que mamamos, sí! España! Mariano Rasoik goizero goizero hartzen duen esnea! Esa es la leche que tenemos! Esa es la leche que tenemos! España! Juan Carlos Borboikoak bere iztripuetatik suspertzeko hartzen duen esnea! España Julio Iglesiasen aitaren espermatozoideak berriz ere martxan jarri zituen esnea. la leche España, astigarragatik hasi eta el cerrol del caudillo iristen den esnea. Esa la leche que tenemos. es la leche que tenemos. España, mala jartzeko energia ematen dizun esnea. España. Franco Bertistuko balitz, España esnea dango luke. Esa es la leche que tenemos. Esa es la leche que tenemos. Laster, zure herrian. Esa es la leche que mamamos, sí. Esa es la leche que tenemos. Esa es la leche que tenemos. <clears throat> En fin, España esnea. España esnea. Bai. Kontua da, sekulako propaganda kampaina egiten ari Be, Be, zen batekoa dan egiten ari diren kanpaina, ze futbol eurokopan selekzio bat patrozinatu zuten. Espainia, nik ikusi nun kamiseta gorrilakin eta, hori, Espainia esneak ordein duzu. Bai, hori da, eta... Eh, zea bezala ez, una patrozinatzen joan hain. Ah, ez dakitzen Espainia ez da. Lakturale. Eh? Ah. Eta joku olimpikoetan ere, egon zan talde bat Espainia izenarekin. Bai, bai, bai. bai. Eta, bai. por zerto, txandal oso Fashion zitzen. Bai, bai, bai, bai. Eta, jakin degunez, Oihartzungo udalak bat egin du kanpainarekin Eta laster, jakinarazi digutenez, Oiartzungo udaletxean bandera bat jarriko dute Espainia esnearen kolore korporatiboekin. Eta orduan, bidali digute esnea, eh, Espainia esneekoek bidali diguten mezu bat eskerrak emateko Oiartzungo udalari kanpainarekin bat egiteatik. Ba, uste ez dela behar txungo dala bakarrik izango, ez? Bai, bai, bai, bai, bueno, bai. segulako kampaina egin dute Euskal bai. Herrian, eh? Lizartzen hasi ziran, gero donostian, mutrikuz, Bai, Bastanen, bai. beran... Bilbo, naspalditik handa, o? Oh. Bai, bai, bai, iruñean... Donostian... Oi, aitzindariak, aitzindariak oiek izango ziren. Segulako kampaina izan da, eta beira, saio hau aukeratu dute, ba, ah. iragarkia sartzen. Ba, Hore bat, ez? Hore handia. Hore handia, bai, bai, bai. Bueno, eh, iragarri dizuet, ba, besle berri bat ez ezik, sekzio berri bat ere bai. izango degula. Katxon de Katxon albiste, emankizuna. Guazen. Venga ba. Eguardiko ordu batata ez dakigu zenbat minutu diran, baina bostasula zaigu hause katxonderztango errepublikako albiste emankizuna. Politika, EAJaren deitura berria. Eusko alderdi jeltzaleak Euskarazko izena aldatu du hauteskundei begira, eta izenean independentzia kontzeptua sartuko du. Azkenean, alderdiaren izen berria hause izango da. Independentziaren Eusko Partidu Abertzalea. Hau da, JEPA. Inigo urkuluren iritziz, JEPA askoz errazago sartzen da belarrietatik EAJ baino. Euskal Herriko kaleetan harrera ona izan du izen aldaketak eta horren adierazgarri oihartzungo arditurriko bide gorrian gaur goizean grabatutako pasarte hau. Euskadi buru batzarreko bozera maleak adirazi duenez, izan dira izen berriarekin zailtasunak izan dituztenak. Apa! Apa, eh? Iepa, bala, ez Bestalde, ezkerra bertzaleak kritikatu egin du alderdiaren izen berria. Ona hemen jone goirizelaiak gaur goizean egindako kritika. Alderdi sozialistak eta alderdi popularrak ere, izpide izan dute izen aldaketa eta ez dute baztertu, eurek ere izena aldatzea. Etaren komunikatua. Euskal Telebistak duela ordu bete eskaz jakinara du etak komunikatua atera duela. Oraingoan, aurrekoan ez bezala, ETBek ziurtatu egin du komunikatua benetakoa dela. Komunikatua laburra bezain mamitsua da. ETBren webgunetik jaitsi dugu oso osorik zuek entzun dezazuen. Eus, Euskadi eta eskata eus... Euskadi eta Euskadi eta eskatasuna Eta, coño Eusko gudari azkeda e adituek adirazi dutenez Euskal herriaren etorkizun politikoa baldintzatuko du komunikatuak Ta ta ta ta ta Jak, tekete Mariano Rasoi euskaraz Espainiako telebista publikoan. Mariano Rasoik harri eta zur utzi ditu ikusleak Espainiako telebista publikoari egindako elkarrizketan. Izan ere, bapatean euskaraz hasi zen. Entzun esandakoa. Volterek esana da, esenpluek herrietek baino asko sobe susentzen dutela. Richard Whitlick dio ikasteko kuriositaterik ez duenari, irakasteak goldatu gabeko xelai batean ereitu ereitea bexala dela. Bestalde, Espainiako gobernuko iturriek adirazi dutenez, rasoik salaketa jarri dio oiartzun irratiari, oiartzun kimatzen irratxa egindako imitazioengatik. Izan ere, salaketaren arabera, oiartzun kimatzeneko rasoi benetakoa baino jatorragoa da. Jak, tekete. Zientzia albisteak emakume bat martitzen. Lehenengo aldiz emakume bat martitzera iritsi da, eta oiartzun irratiak jakin duenez emakumea euskalduna da. Antza denez, ondarribiko betiko alardean parte hartu nahi zuenean, ostikada bat jozioten ipurdian eta hainbesteko indarrarekin ze martitzeraino bidali dute emakumea. Ondarribiko alkateak adirazi du urrats txiki bat izan dela emakumearentzat, baina jauzi handia gizateriarentzat. Ta Jak, tekete. Javi Martinez Alemanieraz. Javi Martinez futbolari Nafarrak egun bat behar izan du Alemanierazko lehen hitzak esateko. Itzok munitzen esan ditu bertako futbol taldeak fitxatu berritan. Il faut va FC Is so good. Ah good. <laughs> Atletiken sei denboralditan jokatu du Martinezek eta denbora horretan ez du euskeraz hitz bakar bat ere esan. Albiste hau dela eta Jolanda Barzinak adirazi du Nafar batentzat askoz errazagoa dela alemanieraz hitz egitea euskeraz baino. Ta ta ta ta ta. Jak, tekete. Trencha la rosa, mirari martiarenaren adierazpenak. Mirari martiarena, oiartzun irratiko esatari ospetsuak gezurtatu egin du gorka urbizu berritxarrak musika taldeko abeslariarekin maitasun aferarik duenik. Ona hemen gaiari buruz galdetu diotenean mirarik emandako erantzuna. Ze gorkak Ze gorka, ze gorka. Ah, Mo Ran <laughs> Gorka urbizuk oraindik ez du adirazpenik egin, baina oiartzun irratian jakin dugunez, oiartzungo kaixo aldizkariak esklusiba bat iragarri du afera horren gainean. Ta ta Jak, Oiartzungo udalaren oharra oiartzu arrei. Oiartzungo udalak neurri berriak jarriko ditu abian atezateko zabor bilketaren baitan. Telezaborrak sortzen duen kutsadurak kezka handia sortu du udala utetxien eta kezka horrek bultzatuta, telebista bidez etxera sartzen den zaborra ere jasotzen hasiko da udala. Astelenetan, entzun londo oiartzu arrok, salbame eta Antena 3 filmak atera beharko dituzue. Asteazkenetan, El Conquistador del Fin del Mundo, eta ostiraletan, Televisio Espainoleko Informatiboak. Oiartzungo udalak adirazti, adirazti du aztertzen ari dela telezabor hiper zer egin, eta urrerantzean jakin, jakin araziko du interrekonomiako saioekin zer egin. Onaino, katxonderztango Errepublikako albiste emankizuna. ta te ta ta Jesús María, o sea, posible posible alda. Kaso está. En fin. Ezer baduzue komentatzeko? Ez, ez. Ah, ez, eh, normalean ez. informatibo nostean tertulia dijo, ez <laughs> eh, ez komentatzeko. Bueno, babesle berri bat, bai. sekzio berri bat, bigarren sekzio berria. Jesus, Martin, mm -hmm. zemat aldaketa, eh? Bai, askotxo, ez? De xente. Katxon derztango seme edo alaba kutxuna izango da pilastean behin. Ah, mhm. amigo. Mm Ze izango du pertsona horrek, edo ze merito egin behar izango du, saria eskuratzeko hiru gauza bete beharko ditu. Bat, ezoiko gauza bat egin beharko du. Bi, katxondeoz egin beharko du, bigarren gauza, eh, zea gauza hori. Eta hiru, barrea eragingo digu. Hala. Ordun, mm-hmm. hor danborso nioa daukagu, ezta? Eh, mm. bai, eta bai? Erabakita daukagu, zein izango da. Moises González. Ez e, ez du ez Este Ez tezu Moises González. Eh, eh, ez. da un nahi tezaizu mirari. Ez. Eh. Moises González, elantxo bekoa da, eta urdaibaiko arraunaria. Eh, oida ezkontzeko eskatuzkela bere eskalagunai alemaniera zarretako kamisitatian bere amak ez ulertzeko Oixe, beriak baino Moisesenak, eh? Oida, bai Ara non agertzen zaigun, Moises González kontxako estropa bat, eh, bokatu berritan, kamisetan aleman iraz onako mezu hau zuela. Ich wills du mich eiharten, edo lako zerbait. Mhm. Zer da? Oi, oi, zea, Javi Martinez, eh, esan Bai, esango dugu. Yeah. Ezi, aldi, altu xamarra daukau, jartzen iratean, da igual gainetikan jauzi ah, barko. Ah, amigo. Kontua da, e, eh, bau esan deguna, ez da? eskaera egin nahizion beren eskalagunari. Oida. Bea, maenteatu. Konstatuko eh. litzeokela e, irabazi ondore, ondoren itia, mm. baina nola ez duten irabazi, ba. Bueno, entzungo dugu. Entzun ingo bai. Hemen e, garaipena lortu ezkero, zu bai zeneukan gaur eskintza oso oso berezi bat, ez izan da baina lare kamisetan, ulertu ez du ulertzen aleman ez jartzen duelako, baina gaur berezia zantzuletzako esplikatu zergatik. <laughs> bueno, ba, egunen eixen dut izen, egunen eixen dut erabili buro bildute irabazite, ba, neskala eskotxeko eskatzeko, Eta bueno, alemane zi atxidot, ze ama behamen dao, da ama gezulertxeko. Baspare. Baspare, lehen oberan eh, erantzun entzuteko neskala bai etxizen da. Eta bueno. Ah, ikusi du, egon eh, zera berarekin. Bai, egon azberagaz, eta, eta bueno, bai etx. Ez irabazi, baina por lo menos eskontzeko bai etxa lurtu dut, da, zik, ba, bueno. Daiz eta geratu eh, banderari gabe zorionak, benetan. Ba, eskerik asko. Ja, bai, eskerik. Bai. Gero arte, bai. bai. Bueno, bai, Martín. Bandera irabazi ez, eta gainera bihotza lapurtu diote. <laughs> Hau da marka. <laughs> Orduan, eh, ja, que seme kutxun izendatu dugun... Bai, bai, izan alaba kutxun ere, eh? Bai. ez gea ondarri bai, eh, <laughs> eh ezkuntzara gombidatuko bat, jo? Ba, Martin kitxoren izenean, eta oi irratiaren izenean, gutun bat bialiko diogu. Bai, eta erantzuten duen eta gurekin harremanetan jartzen diren. Bai, da. Bai, eh, ez dakit, eh, ze, pasada publikoan? Eh, bai, ba, a ver, a ver. pasada? Benetko bat mesedez. Abero abala eta sonario bat esan dugu, abera aurrean. Claro. Benetko bat mesedez. Emozionatu inda, <laughs> ezkontzaren kontu honekin, eta zorabiatu bai. inda emakumea. Mediku bat, mesedez? Mediku bat! Mediku bat? A ber, ambulato jo zarra da, baina menen ja bai. mediku ba, gesto, eh? Ez da, eh. mediku, txoin! Zeu ze pasai, txoin, txoin, txoin! Minoi bai, eh? Mediku bat euskara ez dakina, eh? Bai, bai, a ber, zepasan. Baina, Ah, ah susto bat. Ah, susto bat izan da. Vale, lasai, vale, lasai, vale, lasai. Vale, vale. Emozio garekin eta... Ja, ja, vale, ja, ja, ja. Publiko eukitzeak hori dago. Bueno. Bai. Lehenengo platera jungo beha? Bez, min zer romantikoa, hola, ezkontzeko. Gaina geho telebistan esan, eta... Bai, zefolit, bai, eh? Zefolit, ja. Ixas González, ondo menezita da, gara, bai, zure ustez, saria. Bai, bai, bai, bai. Bueno, mendi biastera peste bat dekarriko deu. Ez daki guztein. Eh? Mm-hmm. Adi hongo beha. Lehenengo platera. Martín lehenengo platera. Ze aigea entzuten? Hau ez da txurtxurren tartea, Ez da txorti tartia, baina argi dago, oi hartzunen, eta, eta atzo esan zen bestela. bezala. Bai. Argi dago, e, hartzunen udako abestia, hau izan dala. Hoi da, du diga, janista antako abestia, bai. bueno, lehen hasi ginen, baina... Bueno. Nei, galdera bi lagunek, galdetu didate, ea abes, abeste nahi dana urtzi izan. Eh, <laughs> Benetan diot. Egitan. <laughs> Bai, bai, bai, bai. Ez, abeslaria John Martin da. Bai, ni bai, minioz bai, bai, bai, bai, bai, bai, jarri den Martin bai. da bai. Ah, galo, galo. Galo, galo, galo. Bueno. Kontua da, udako abestia, oi hartzunen hau izan dala, baina beste toki batzuetan beste abesti batzuk nagusitu dira. Arrigarria baldin bada, ere? Ah, bai. Bai, bai, bai, bai. Hordun, eh... Entzungo dugu danbor soinu bat, emango eta astalpena eta gero entzungo dugu abestiaren puska bat. Venga, ba. Abestia dijo, eh? Txoin, txoin. Bai, ja. Bai, Abestia jarri aurretik esplikazioa. Venga. Abesti honek sekulako harrakazte dukidu du udauntan. Potxokiak eta Mariano Rasoi ageri dira. Gogorarazi nahi potxokiak bi metro luzeko izakiak zirela, baina murrizketaz murrizketa oso murriz gelditu direla. Eta horregatik daude aina serre Mariano Rasoirekin. Entzun ah, dezakagu Bai. Buenos días, ¿sabéis quién soy? El de Soy del Partido Popular Creo que voy a vomitar Será un presidente muy eficaz vivir Y tengo un programa la mar de chulo. Te lo metes por el culo. pitufín. Venga esas palmas. ¿A ti vas a Cerdao, Cerdao, Cerdao. Hau da, sekulako arrakasta eduki duen abestia. Ba, nere bizitzan lehenengo le aldizen zuetela, oantxe. Ez que, ena izaharretzen pojokiak, erabat aserre egotia. Ah, Leno bai. pin metro luzez dian, da murrizketaz murrizketa bila ze txiki gelitu dian. Zertzien, altzoko, zera... Altzoko, erabat erbaldo jaren Bai, bai, bai. En fin, en fin. Bueno, beste abesti bat Beste abesti bat ere badaukagu, arrakastan dia lortu duna. Bai. Ah, bai. Ez dakit, sek simbola dan, Baina, diru simboloa... Zainzat, ba, Seksi... Sex simboloa, gaixi? Bai, bai. Sexi zea, bai, urku Ez, ez, ez, ez. da sex simboloa, gara baten izan omen zan. Baina batez ah. ere, diru simboloa. Eta ona etorri zaigu, euskeraz abestera. Damos soñua. Entzun pixkat. Damos soñua. Bai. Eta gurren, pato, yandía. Yo, gurren, med tusen compañía, funda tú esta de su alma tú, es el jalico, saisurí, aurean, garco Zein da hau? Hau da, albako dukesa. Ta jendiak zertik txalotzen du? Hori da galdera, hori da galdera. E... Zertik txalotzen du? Nik eteteko zala. Bai. Txalo egin lehen balien isiltzeko. Ta eman bestiak emanda, emanda, emanda, Venga. Katxonderstango eh, nazio, ere serki izateko bidean dijoa bestiok. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Seguro, azpeitiar erdileak ez da egitela kanta, zera, bakarra kanta egitela inaxio gure patroian dira, ta hortik aurrea, ez, neustez kanta horregetzagan letraikan, honek asmatu indio. dio. Bai, bai, bai, bai, eh? katxondestan eraz egin du, mhm. ez da? eraz. Bueno. Beste, abestitxo bat ere badaukagu. Bai. Baina, danborsoño alde batera utzita, ah, bai. entzungo dugu abestiaren zati txiki bat, eta asmatu behar diazdu, eh? Nordan! Venga. Babak izanen. Esaia azue, zein dan eta ze esaten aidan, mirari aurrena. Nik ideik ez gara. Ez tezu ulertu ze esaten aidan, da. zaida ba. Ez nik... Jarri zozu berriz, mesedez, mirarik ondo aitu ezan, eta oi hartzun irratiko entzuleren bat despizatu baldin badago, Baskari eta Oarrak utzi alde batea, eta entzun ondo, eta ea asmatzen dezuen, zein dan eta zer dioen. Okay, so Bueno. Bai, bigarren entzunaldian bai. Madonna. Madonna, bai. Das das zer esaten du? Sagarra jo. Sagarra jo. Jo, ah. jo. Sagarra jo. <coughs> eh, badakago bestia eh zati osoan entzutea pixkat? Hoeta hiruarna, a ver. Oh, Don't you your heart and make you love me Bueno, hortxe ez? Baina, zein da kontua? Ba... Madonak euskara zabestu duela, zuko dakizu bai. zerbait? Mirari. E, iparraldeko talde bat, hartu... Lapurdiko... Lapurdikoak ez? E, eh, Kalakan taldearekin? Oida, intzen goatzen izena. Ba, bere jiran parte hartzeko, e, eh, gombidatu itxula, eta, bueno, berekin da biltzara, Madonakin. Eta Europa osoan zehar, Kalakan taldearekin, abesti hau jodu, du Estocolmon, Madrilen, Barcelonan, Sevillan, Londresen, Parisen, Kopenhagen, mm Tel Aviven eta bar, eta hortxe egon euki dugu Madonna euskera zabeste nahi du. Ze, ze horia, ez? Hori da. Eta e, badakit entzule asko egongo direla, milioika entzule egongo direla momentu hontan abestia osorik entzun daian, bukerarako utziko dugu. Eh, saia bukatuko dugu Madonna euskeraz abesten dun abesti honekin. A ber, miño, publikoak zeo zai dasaten, a beraz? Bai? A beraz. Ja, pasa tai publikoa? Se sa tenaida. Cierra Bankia. Cierra Bankia. Ah, honek esan nahi du igual publikoak udako publikoarentzat udako abestia Cierra Bankia dala. Ah, mi. Ani kesta. Cierra Bankia, ich ich da hoy, ¿es? Bai. bai. Ta Bankia zer daba? Ahí <coughs> está git. Ni hoy etan zerrendan, ¿es? Se zerrenda. O sea, guk aurkeztu dugun zen. Ya, baina eske publikoak ere arrasa jaukiko dut, bere Bai, bai, bai. Se quiere salto barco y todo está. Bai, bai. Ordun, baina zuek bal ba ze ah. Bankia zer dan. Eh, o sea, jodun. Quiebra jodun zer? Banko bat, eh, Rodrigo... Ah, banko bat! Rodrigo Rato... <laughs> Tartetxo bat... <laughs> Rodrigo, Rodrigo Rato ez dituzte dutzen zin da hori Rodrigo Tartetxo? Rodrigo Tartetxo... Ah, ba, ez dakit ez dakit... E, eh, bizertzen... Eh, baina, banki hau... Bai. Eske, nahiz bidatzen eh, interneten, banki hau zeriaz da, kaz? Bai... Hori orduan euskalduna izango da, fijo... <laughs> Ez? Kuki, mertu nez, bankia... Bai, orduan euskalduna izango da, fijo... Bera, interneten bidatzen nahi nahiz da, hemen agertzen zait... Bankia, asistente virtual... Uh -huh. A A ver... Beatuko tokat zer dan? Ara hemen neska doktore bat. O, oh, ez da egizten Inesen maila gara, baina. Bueno, Doktore xamar. Zein es? Bai Eh, bai bai hori da. Bueno, eh, eh, ez dakit. Ba, ez, nik ez dakit bankia zer dan. Bai, Hordo, jarriko... Bai, bai, bai, kontua da hemen antzanez, ez, oain irakurtzen dudan ez. Zuk badaukazula eh, bai. galderak sartzia eta beak e, pertsona ah. e, e, charmant eder honek, emakume honek, bai. erantzun ingo dugu. Bueno, ze bai. xaladita. Bai, eh? e, bai. bai e, iratziko dizkiot gauzat. Bueno, jarriko dugu, azteko igual jarriko dugu. Kaixo, zer moduz? A ver. A ver. Aquí estoy, ser. Todo va muy bien, gracias. Estoy lista para otras preguntas. Eh. Bueno. Vale, va. Beste galdera bat ingo diot, orduan. Eh, nere burua aurkeztuko. Choin, choin, choin. Choin, choin, choin. Zein dezu? Choin pixkat. Jarriko diot, Martin Kitxo naiz. Ah, ah, vale. A partir de ahora le llamaré Martin. Aizu igual ligatu indet, eh? <laughs> jarriko diot, jarriko diot. Oso neska jatorra zara. que no esperaba que pudiera reírme así. <laughs> Estoy preparada para recibir nuevas preguntas. Bueno, <laughs> está aquí va. Bai, bai igual jarriko diote ezagutzen duen Martin Kitxoren txokoa, itxo jarriko. Ezagutzen duzu Martin Kichoren Chocoa? Creo que no tengo respuesta para esa pregunta, pero me parece que hay un posible error de tecleo o una carencia de mis diccionarios, así que intenté procesar esta pregunta. Metauten tu Martinito Tokio. Me temo que no tengo respuesta para eso. Cesando, <laughs> metauten du Martin Ito Tokio. Ademan ez da, ez? Eske, bakizu pasatzen, que igual ez du jakingo euskaraz. Jarrik, ah. galet jot. Badakizu euskaraz. A ver. Creo que no tengo respuesta para esa pregunta, pero me parece que hay un posible error de tecleo o una carencia de mis diccionarios, así que intenté procesar esta pregunta. Badajoz Euskera. Me temo que no tengo respuesta para eso. Badajoz euskera. Euskera estamos, da posible. Hau zer da, Euskal Herrien euskera en campaña de bat, Badajoz euskaldun du ez dago. Lan galanta daukat, eh? Galdetuko a oi hartzungo e behatxeko kidei. Bai, bai, bai. Bueno, miño, con toda ulertzen altzun. Bai, hori, jarriko ah. diot, a ber, baina ulertzen didazu, ea zer dioen. A ver. Me temo que no tengo respuesta para eso. Esto es lo que he encontrado al buscar Baño Eder Díaz en los portales de Bankia. Se lo muestro en la ventana en segundo plano. Baño Eder Tokia. <laughs> sea. Katxondo ez dago itzultzaile automatiko. Bai, bai, bai horren antzodaka. Bai. Aizu ba, e, euskiraz e, e, ez jakitean nahi lotxagarria iruditzen zait. Eta hori xo esango jert gainera. A ver. Lotxagarria... Igual da. Ez, ez, ez. Bueno, berdin ni jarriko diet, lotxagarria iruitzen zait. A ver, a ver. Me temo que no tengo respuesta para eso. Esto es lo que he encontrado al buscar la zaburría y right en los portales de Bankia. Se lo muestro en la ventana que debe aparecer detrás de la mía. Joder, ba- la sagurría ir right. baina zenbat... Hau zer da? Zenbat leio ditu honek. Bai, leio asko da, azka? Lanak egiko ditu neska honek. Eh? Lazagurria ir right. Ba, irutzen zait, honei espainoleatzea gustatzen zaiola, hori jarriko diot gainean. Espainoleatzea gustatzen zaizu? No he entendido la pregunta, pero he detectado un posible error de tecleo o una carencia de mis diccionarios, de forma que he tratado de procesar esta pregunta. Españoleta gusta de Zuresta. Me temo que no tengo respuesta para eso. Joder, hori aurpegi da que vengo público, arenak. <laughs> Españoleta gusta cizur. Claro, bai, bai, Españoleta gusta fizur? En fin, bida, eh, <laughs> labur jarriko jot. Euskaraz. A ver. Ongi etorri. Eskerrik asko etorzea gatik. De momento solo hablo castellano, el único idioma en que tenemos publicado nuestro portal. Si hay alguien interesado aprendemos muy deprisa, así que nos gustaría aprender más idiomas para hablar con más gente. ¿Veis esto torri. Ongi bueno. Torri. Ongi Torri. Bueno, hor badak a mejor Euskara ez da posible, baño. Ta oin, ez aquí badaki euskeraz, ez dakit, ba. Hori va. dut. Ez dakit zer egin zurekin. A ver. A partir de ahora consideraré que no es usted cliente nuestro. Aquí estoy. Fer. Todo fenomenal, gracias. Estoy lista para otras preguntas. Baina, baina, zer zerbitzu kaskara. Baina, jarraitu nahi du, jarraitu bai, nahi du. A ver, mira. Oso zerbitzu kaskarra ematen duzue. A ver, a ver. Bankia patrocina al equipo derbi de motociclismo. Eta? Aizu, Aizu behira, ne kabreatzen nahi naiz jarriko jot. Joan zaitez, antzarrak perratzera, toma. Creo entender que no le gusta como va la conversación. Le ruego que me disculpe si es culpa mía. Por cierto, en qué ciudad está usted? Zer da? <laughs> Zer galdetu du? Non gaude. Ah, non gaude, bai, ah, jarriko bai. hori Oiarzunen, oiarzun, Me gusta saber dónde están las personas que me visitan. Lo que he entendido es que está en Oyarzun, Guipúzcoa. Ah, pues. No estamos en Oyarzun, Guipúzcoa, pero puede encontrarnos muy cerca. He encontrado ocho sucursales en la misma provincia. Bueno, un exitivo Bankekoen alden badauka bentaja bat, oiatzun pintzat badakin da. Ba, oida, oida, Bueno, no la ere, ba... Geratu Ba, eh? ni eh, ni banoa, agur. favor, Arte necesita realizar alguna otra consulta, Martín. Jero Arte. Es de este consulta de quien. Bueno. Jero Arte, parte. Bai. Azkenean oso ondo pasa, dago, eh, alto <laughs> Nik proposamen bat egin nahi diot eh, bankiari. Igual, beste mezu bat jarri dezala, webunean, Eta hola, e, uste, holako elkarrizketa luzeak ebitatu izango dituztela. Euskaraz da posible. Eh? Hor daukat pro, proposamena mesedez bai. jarri zazu. Euskera e da posible. No estoy preparada para ayudarle en eso. Euskera e da posible. No estoy preparada para ayudarle en eso. Euskera e da posible. No estoy preparada para ayudarle en eso. Eh, ya está. Taola esguina que ibiliko oihartzunen o sea auto. Baño, baño gaz bat, ingo deu. Ze. Bankera, de chico deu. Bankera? Bai. Ani ah, ni atregitzen, eh. Bai, bai, bai, bai. Ba, a ver, a ver, mira, bai. eh hor webgunean, Badakazu e, telefono bat? A ber, bai. E, esango dugu Euskal Herriko sukurtxal batekoa dala? Bale. Venga, deitu eta beste pasatzen. Venga. A ber, a ber. Deitzen egia, eh? Banke, buenos días. Eh, kaixo, bankia da, ezta? O Caja Madrid, hau zer da bankia? Es lo mismo, eh. Ah, ah gauza bera da. Sí, es lo mismo. Hala, hala. Eh, jo, eh... Bago hor langile euskaldunik edo zuk ulertzen didazu? Eh, bat. Pizka bat, ah, bueno, ba, niko... erderaz. Ja, bueno, baina igual indezak egun nik euskeraz, eta zuk erderaz, lasai, lasai, ez? Zuk ulertzen, ulertzen duzu, ez da? Mm, bueno, beno. <laughs> Bale, nik esplikatuko dizut, eh, poliki, poliki, bida. Kontua da, eh, sartu naiz interneten, sí. bankiaren webgunean, eta eh, aurkitu dut hor, bankiaren asistente virtual. Bai. Badakizu zertazari nahi naizen. Kontua da, asistente virtual horri jartzen dizkiot galderak euskeraz, eta eta ez, ez, gauza arraroak ematen ba, ditu. Osa bakarrik erderaz. Ah, erderaz bakarrik funtzionatzen? No, no, no, e, no galdetu, <laughs> osea, espera, ah. bankia. Bai. Vamos a ver. Mm -hmm. Mhm. eh, meta yo. Uh -huh. batarek eh, erderaz, inglis, katala, katalan, i y valenciano, bueno, que es lo mismo. Ya, katalan <laughs> ez iten du, baina euskeraz ez. Ya, euskeraz ez... Jo, ose gaizki ez, euskeraz. Ya. Eta ez dago aukerarik eh, erreklamazio bat bideratzeko, ba, er, euskeraz ez dagoelako? Claro, eske, bankiak e, e sí, bezera euskaldunak eukiko ditu, ez? Claro. Claro. Eta orduan, ezin da erreklamazio bat egin, o, e, bankia zentralera hori euskeraz ere jartzeko? E, nire ustez, e, bueno, estan, yo creo que estan en ello, eh? Porque, bai. sí, ah. porque en las oficinas sí, lo que es... Eh, Te, bueno, te lo digo en castellano, perdona, ¿eh? <laughs> ya lo siento. Bai. eh, en lo que son los panfletos, y, eh, si viene en ambos idiomas ya, eh, uh -huh. han hecho y me imagino que, que poco a poco lo van a incorporar, ¿eh? Yo estoy seguro que lo van a incorporar, eh. Vale, eh, badakazu ematea epe jakin bat, zenbat hilabeteren buruan edo... Sí, yo lo voy a transmitir, eh, como sugerencia lo voy a transmitir. Vale. Porque, eh, lógicamente, todas las personas tienen que tener eh, servicio en idioma que, Y está claro. Y, esto ah, tienes su razón del mundo y es... Te pedimos disculpas ante todo, pero bueno, que lo pongan ya, porque, o sea, que lo pongan lo cuanto antes cuando antes mejor. Vale. Ba, ondo iruditzen bazaizu hemendik aste batzuetara deituko dut, jakiteko nola dagoen kontua, vale? Venga, gracias. Vale, venga, go, venga agur. Aio. Bueno, deitxo dugu. Aizu, ez eixilik egon zaten, ez? Ba, deitu, deitu, he, eh, eh, he, eh. Martín, deitu, deitu, baina gero <laughs> isiliko eta zaten. Urtzik esan du, nik ez du ah, deitu bankera. Bueno, a ver, publikoa... Bueno, ba, ez dakit publikoak hau jakin ondoren ze, zer daukan esateko. Jesu, ze juerga! A ver, hortako gonbidatzen juzu, hola joteko. Hombre, de zango errepublikaren espazio soberano atera etorri dira. Bai, baino... A ber, kontuz kristal horrekin, eh? Eta zeatik anezia bulak hasi telefonoz egin jenean bankiakoekin. Ah, ah. hemen, ah. ez hemen dana, eh, danak zatu, deitu, deitu, baino, gero hartzen duna, badaki guzein dan. Bueno. Bueno, ba, bankia honekin e, zeu zein godeu, eh? Hemen dikazte batzutera, berriz dituko dugu jaketeko nere laun virtual horrek euskara ikasi du, no? Geratu berekin. Bueno, bai, aukera da, aukera, aukeretako da. Bueno, bigarren platera, jongo geha? Bai. Venga, ba. Venga, guazen. Bueno, no, son de bigarren platera! Martín, bigarren platera! ¿Es tu sueño es prueba tu España es neo? Ah, ostras. Esa es la leche que mamamos, sí. España. Mariano Rajoyk goizero goizero hartzen duen esnea. Esa es la leche que tenemos. Esa es la leche que tenemos. España. Juan Carlos Borboikoak bere istripuetatik suspertzeko hartzen duen esnea. Esa es la leche que tenemos. Esa es la leche que tenemos. España. Julio Iglesiasen aitaren espermatozoideak berriz ere martxan jarri zituen esnea. LA LECHE QUE TENEMOS ESPAÑA, astigarragatik hasi ETA ENCERROL DEL CAUDILLORA IRISTEN DEN ESNEA. ESA ES LA LECHE QUE TENEMOS ESPAÑA, malaletxean jartzeko ENERGIA EMATEN DIZUN ESNEA. España! Franco berpiztuko balitz, Espainia esnea erango luke. Esa es la leche que tenemos. Esa es la leche que tenemos. Laster, zure herrian. Esa es la leche que mamamos, sí. Esa es la leche que tenemos. Esa es la leche que tenemos. Bueno, Martín, eh, hori da, guk dugun esnea. Hori da, hau da audientzia handieneko unea, Zergatik, fatxometro datorrelako, ez da? Ah, ah fatxometro, ah. Hemen eh, leno, ez tetesan, e, eh, nahiz galdetu, baina kontua da, leno, e, analogikoa zala, fatxometroa. Analogikoa. Eta guain da, ah, digitala, eta atzen dauka e, ordenadore bat. Ah. Leno ez bezala. Ordun, eta seguro ez dela utxiko. da deuse. Bueno, dakiguna dala, da, eh, ez dela kristalekin eta utziko leno utzi izan moduan. Ordun, mm. Eh, ordenadore bat dago atzean eta horrek beintzat berme bat emango eh, dugu eh obetosio funtzionatuko dugu. Beatzen bat txikitu, moztu, eh, golpatu, eh Beatz bat txikitu, txikitu konioke nik norbaite, baina sintonia. Bai, entzongo dugu sintonia. Venga, Martin Quilloren, Fatxometroa. Fatxometroa, Martin? Fatxometroa, ingo dugu bai. leheno bai. bezala? Bai. Jarriko dugu abestitxo bat, eta ea abestia entzunarekin bat, asmatzen dezuen, zein izango dan, aste ontako fatxometroko protagonista. Entzungo dugu. Venga ba. Al ver los modales y tonos que presuponía educados al ver el pleno en el Congreso, al ver algunos diputados, en especial me refiero, con gran cabreo y con enfado, a los que aplauden y ríen si recortan al parado. Así es que digo... Que se jodan los que mienten, que se jodan los que ocultan, que se jodan los tramposos, que se jodan los... Ni guadak izan, eh? Zein? AF. AF. Rubia bat. Andrea Fabra. Ara. Rubia bat. Bai. Eta ez nola nahikoa gainera. Zeba? Bueno, eh, sekulako ospia lortu dolako gainera. Ah, Ze ah. esan ba? Ah, ez da Que se jodan esan du. Izorra ah, daitez dela. Eta bai. noiz esan hori? Bai, ze, eh, ba, zioten multan bat, o... Multan bat, bai, menezi dula. Bai. Langabetuei, ordain sariak, murriztu behar zizkietela, e, eh, irakartzen nahi zanean, zera, Mariano Rasoi, honek, izorra daitezela, botazun, hona. Danak entzuteko modu. Nor dugu, Andrea Fabra, baldak izo Bai, Carlos Fabra eta eh, Alberto Fabraren alaba. Ah, A ver, alaba nola izango, ez, alaba. es, Alberto Fabra, ez Carlosen alaba, Carlos Fabraren alaba, eta Alberto Fabraren iloba. Ez Alberto Fabraren na, ez da ezer. Ez ez da. Albizena daukate berdin, baina... Itzan posible baina bueno. Ai, Andrea Fabra, alterdi popularreko kidea, amasei amazazpi urterekin, nuevas generazionesen militatzen hasi zanetik. Carlos Fabra du, aita? Bai, ba, gaiztia eh? ba, Da, ba, uzka, hogeita emezortzi, hogeita emeretzi urte. Iruro geita mairukoa. Ja, minxanet, amasei amazazpi urtekin ja. Gaztetxo, gaztetxo. Bai, bai, bai. bai, bai. bai Atxan eragina izango zunta. Bai. Eta 2008 mila hau da, aurreko legealditik, da diputatua Espainiako Kongresuan, da? Lehenu esan bezala, que se jodan, abiz, e, eh, esaldi ah. hori botazunean sekulako ospea lortuzun. Leno hor entzun degun abesti horrek, hiru egunen buruan berreun mila bizita baino gehiago izan zitun mhm. YouTubeen. Eta, keze joan hori esan, eta egun bete, egun bat, bete etzanean, irurogei mila gora lagunek sinatu zuten gutun bat Andrea Fabrari dimisioa eskatzeko zeintzun beak dimisio zun? E, ez. Barkamen eskatuko zun. Barkamen eskatu zuen gutun bidez, baina zun dimisiorik eman. Holako Olako gauzak esan inberdia, eh? Bai. Sartuko ditugu datu horiek mesedez fatxometroan? Ja, a ber, zena izutean, ma normalan, egun guztia sartuta, da aspertu, eta pixka pixitu esun pixka teman bertza Tatuak sartu bitartean, mirari, ze, esan, esateko? Pixka pixitasun pixka eta antzea parlamentuan, nahi beste, ah, ordu... Bixitasuna, zea? Aspertua... Igual familitik datorkio, Bai. Ze, antz, eh, aita, aitona, berraitona, eta hortik atzera, atzera, atzera egin, eta garren menderen hasieran ja, bere arbasoetako bat, Kasteiongo alkate zan. Bestea, Kasteiongo diputatuko, diputazioko e, presidentea. Eta mila sortzirun da mairuan hasi zan, eta belaunaldiz belaunaldi, beti egon da, bere familiako baten bat, olako kargu batekin nahizu. garren menderen hasiratik, eh? En fin. Eta beak bilaz esate duen karguak hauteskundeetan irabazten dira, ez dira eredatzen. Ez dakenek. Ez dakit <laughs> zuzenen aden hori esateko. Bueno, aita leno esan bezala Carlos Fabra du, eta makina bat ustelkeria kasuen gatik dute, baina ez du inoiz e, zigorrik jaso. Mangani fundazioko gide. Bai, bai, hau, bai. Carlos Fabra, Andrea Fabraen aita izateaz aparte, ez da unain da, Kasteioko aireportua beak agindu zulako. Castelloko aireporto bak izan nolakoa. Bai, bai, kriston jende txabiltzen duna. Aireportua, bai, bai, bai. E, oso garestia area jutia. Bai. Eta... Eta inauguratu zutenetik, oaindik ez da abioi bat, ez da egazkin bat, ez da atera, ez sartu aireportu hortan. Nola que posible da. Nola que posible da. Nola posible da. berrogeita mar milioi euroko gaztua izan du. Esan bezala, ez da inoiz egazkinik, ez atera ez sartu aireportu hortan. Mantenuak, irureun mila euroko gaztua sortzen du hilean hilero, hilero. Zuzendari ere bauka aireportuak <laughs> ez dakik oso ondo zertako. Zertako, hoi da. Eta kobratzen du, laro geita lau mila euro urtian. Lanik ez iletik. Hori da. Eta, eta hau da honena, hogeita mar milioi euro gastatu, invertitu edo xautu dute aireportuaren propagandan. Bai, bilarren lehizakan bat. Bai, bai, bai. Bueno, kontua, aireportuaren sarreran, Carlos Fabrak estatua badaukala. Beria? Beria, bai, bai, bai, bai, bai. bai. Bere <laughs> figura... Zer, zakila, oze. <laughs> Bai. bost metro luze da, eta ogei tonako pixua dauka. Eta bere, eta e, eskultura horrek, eskultura erraldoi horrek, irudikatzen du e, Carlos Fabra, eta Carlos Fabren burutik abioi bat ateatzen. Ja. bueno, e, abioi bat pintzat, egazkin bat pintzat, badauka. Bai, e, sartuko ditugu datu horiek bai. fatxometroan, bai, bai. espero, eh, eh ez lertzea. Bai, zen, ni lertu gonaz. Gainera, aireportuaren kasu hau dela eta hori aurpegiratu diotenean, baldak ba, ez zer erantzun duen. Eo zer gauza. Itz ez itz irakurriko izuet. Ez dakit zergatik esatzen diren, munduan ez dago beste aireporturik pistetatik pasiatzeko aukera ematen duenik. Ara joan zaitezke eta pisatetik pasiatu. Ja, Segurtasun oso, <laughs> ez da, bio irik pasako handik. Jarri, o, bai. Bien, bien. Ba, Carlos Fabrarekin jarraiki, honek ere, eh, hau, nahiko xelebrea baldimadara, baldimada ere, oain datorrena handiagoa da. Carlos Fabrak loteriarekin sekulako sortea dauka. Zer. Bederatzi aldiz tokatu zaio loteria. Eta hau, benetakoa datua da, eh. Bai, bai, bai, bueno, eta ez pentsa pedrea eta olakoak bianik, eh? eh? Ze, eh. ze jendun, bestia izariak erosi, ba. gehiago ordaindu eta, eta, eta, eta diru azuritu. Bi mila garren urtean, egun ma bi mila euro baino gehiagoko sari bat irabazi zuen. Tokatu zitzaien, hobeto zateko. Urrengo urtean, bi mila eta batean, egun ma iru mila eta irure euro. Bi mila eta bian, hogeita bederatzen mila eurotik gorako saria. Guztira, azken amaika urteetan, bi milioi eta berreun mila euro tokatu zaizkio loteria, nahizu? E, eh, Nola liteke ez, hori? Ez da gizuzena den hau esatea, edo ez? Bueno, beti daukago nik pi bat Bai. Bai, ingoen nik pi eta zut bajo-bajo zango jazdu? E? Eh? Gorri-gorri jartan nahi <laughs> Putako meuztia suerti da, gatela. Ez da, ez da. Pi, bai, berandu. Berandu iritsikia. Buen, ez torrikoa, gero, gure eh, zeatik. Bueno, ba, 2008an, e, datu hauek e, eh, edabideek eta zabaldu zituzten nian, beak bidaz esan zun. Berriro loteria tokatzen baldin mazait, txilibitua atera, eta Izquierda unidaren egoitzara joan, eta bertan pixa ingoet. Eta zertik imerdoi? Bueno, ba, izkierda unidako eh, kritikatu zioten dako, ba, hor, bazegola zerbait susmaga. Ba, etortzia, honea, eta ber, zeitzen duen txilibitukin. Bueno, eh, horri eh, buruz, hausnartzen daun bitartean, datuak sartoko ituzun mesedez. Hor badaukago abestitxo bat, ezta? Bai. Badaukago entzutia mesedez. Uste mait. Bai, Zer da, Omartin? Ez aldak izo zeinen abestia da nau. Pokoio. Pokoiorena? Zein da hoi? Pokoio da ume txiki bat. Ba, hilabeteak izango dituna, edo justu-justu goinez bai. dakiena. Urdina. Eta marrazki bizionetan, ba, dezenteko arrakasta lortu du. Hemen gaurtzain degira tortzen da? Eh, Hemen gaurtzain degira ez dut uste tortzen da nik, baina. Ez egit. Eh, kontua, eta honek zezer ikusi daka Andrea Fabrarekin. Andrea Fabraren senarra, Juan Jose Güemes, eh, Esperantza Esperantza agirren <laughs> osasun kontseilari izan zen Eta kargoa utzi zuen dimititu intzun Beda, ark dimititu zuen behintzat Zinkia ekoiztetxean sartzeko Zinkia ekoiztetxea da Pokoio eh, maraz, Pokoioren marazki bizidunak ekoizten dituena Ez izango zinkia bai. bankia zeu zer? Ez, ez, ez, oingoz ez Ah. Eta Pokoio horreatik da urdina Pokoio da urdina Kikia, oso lagun xelebreak ditu Adibidez, bat da Eli, elefante bat Belarri haundiak dituena eta arroxa dana Nik beti pentsatu izan dut, heli hori maior orejaren metafora dala. <laughs> Belarri handiak ditu, oso xelebrea da, gauza xelebreak ite ditu. Bai. Hori, ez dakit, maior oreja izango, ez? Bueno. Bueno, kontua da, eh senarrak etxea daukala Madrilen, baina hala ere, Andrea Fabrak mila eta sortzireun euro kobratzen ditu hilero hilero eh, Madriletik Valentziara, edo Castellonera, junberdulakoan. A, ah, a, ah, abioin. Karo, dieta ah. moduan kobratzen du, Antzan ez, ez da bere senarrarekin bizi. Senarrak etxea dauka Madrilen, baina beak ala ere dieta hori kobratu egiten du. Ez talako biziko Madrilen, bere senarrarekin. Valentzira o Castellonea? Ah, Castellonea jungo da, eh, baten batek ostiko bat oiportien eman eta... Ah, ah, eh, claro, es beste hori esan dugu Castelloneko ah. aire prote... Ah, vale, vale, vale. Bueno, bueno datu horiekin guztiekin eh, jakin nahiko genuke fatxometroan fatxa fatxadan Andrea Favarra beraz emaitzak emango dizkigu eta ea ze pasatzen den. da posible. La caburría yo ahí. Euskera es da posible. La caburría yo ahí. Hasta esa tasa. Euskera es da posible. Se, se, se, se, se. Ba, aquí se pasaban. Atascatuinda. Ordenadoreari bankiaren virusa sartu zaio. Ah, mi. Argi da. Mirari, sentitzet, badakit e, zuk inork baino min handia oa sentitzet zula olako gauzak eh, baina... Ez, fatxometruan, eh, ba. nahi konektatu ezki hori, bitu, e, emaitza uzet bai. igual txuitzen hori. Zure gorritasuna nabaritu pixkatu bai. Bueno. Bueno. Eh, Leopoldo González etxenik eri, dituko ez? Leopoldo González Echenik ezin da? Radio Televisión Españolako presidente Berrilla. jara. Txoin, txoin, txoin, txoin, txoin, txoin, txoin, postreal en sintonía Martín postria! Orain bai. Orain bai. Zein da problema? Zututan problema bat daukagulako, euskerarekin, telebizio espainolarekin, ez euskera ez dutela nahikoa ematen, euskera ez dituztela edukiak ematen, o uh, uh, asko bueno. gehiegi eta sobra ematen dituzte euskeraz. Kontua da, badagola gauza bat etengabe errepikatzen dana eta e, sutu egiten nauena. Badaukagu mesedez sarrera entzutia eta hor demostratuko izuet froga zientifiko baten bidez. Bai. Dos jugadores en el Madrid que, suelen ser los que marcan un poco la tendencia que está teniendo el, equipo sobre el terreno de juego, que son Xavi Alonso en primera instancia, Xavi Alonso en primera instancia, Xavi Alonso, Xavi Alonso. Hasta el momento lo que estamos viendo es que el despliegue físico de, de Xavi Alonso, despliegue físico de, de Xavi Alonso, de, de Xavi Alonso, de, de Xavi Alonso. Xavi Alonso. Xavi Alonso, me llamo Baina izango ya Xavi y Alonso. Bai, Xavi y Alonso, baina hoiz zer da Xavi? Kontua da ez dakitela Xavi Alonso dala. Xavi, Xavi da beste bat, Xavi Catalunya, Cataluñako, o Xavi Hernández hori. Ze Javi Martínez ei, eh, Xavi Martínez eitzen. Hor, hor, hor, hor, hor. ¿Ez? Zein dezakeu? Bueno, ba, esan bezala, Leopoldo González etxenik ere ditu. Bera, deituko, eh, hor dakazu preste eh, zea, bai. telefono zenbakia, bai. de, Televisión Española deituko. Seguridad Televisión. Eh, Televisión Española da hori? Sí. Bai, Televisión Española? Sí, diga. Bai. Eh, badago Euskaldunik hor? Ez. Ez dago Euskaldunik? Ez. Baina, bueno, zuk ulertzen dezu, ez? Bai? Ulertzen sí, dezu? Se me puede hablar en castellano, si no le importa. Bueno, mira, eh, saiatuko naiz ni euskera egiten da zuk ulertuko dira zu? ez derrez, mesedez. E, ez da posible euskera zordun? Pues, no sé. bueno, a ver, nikin, bestela beste lankide batekin jartzen baldin bana duzu, eskertuko nizu, ok? Un momento, que voy a ver si vale. le puedo pasar a alguien que le pueda entender en euskera. Vale, eskarrik asko. Bueno, ba, bilatzen nahi da, ez? Bai, ba, buleguan barrena billeko da gara. Bueno, nola nahi ere, hasien esan digu, ez da hola inor, Euskalduna, eta gero... Bilatu. Bada hola. Txin, hartu du ya? Bai. Venga, bota. Bai. A ver. Bai. Bai, kaixo. Kaixo. Eguardion. Eguardion. Au, televisión española da, ezta? Bai, bai, bai. Ah, vale, vale, ondo deitu dut orduan. <laughs> bai. Mira, a ver, eh, kontuat, eske, ez dakit, eh? Igual eh, jaso ez zue dei bat, o ez dakit oso ondo zuekin hitz egin bardo dan, o zeinekin hitze egin bardo dan, baina, bueno, zuek euskaldunak vale. zeaten ez, igual lubetu ulertuko dezue. Bai, zeatu. Eh, kontua da, eh, televisión españolako futbol emanaldietan, Bai. Askotan, eh, ematen dituzue Real Madridien partiduak eta Espainiaren partiduak eta hola. Hmm. Eta askotan esaten dezue, eh, o esaten dute, ez dira zure lankideak, o ez dakit nundik datuzten bai, kontuak. Bai, dia, baina bueno. Bai, bueno, hori da. <laughs> Eski, askotan esaten dute, eh, Xavi Alonso. Xabi Alonso, Xabi Alonso, jota, ja, jendea txisteak eta da nahi den nahi da, Xabi bai, Alonso. Ha, hori, hori da. Ah, eta da, eh. Xabi Alonso, klaro, hori, bueno, zuko da Bai, bai, bai, bai, ni e, ezagut ditut, milak aldiz ezan diet, baina ez dakit, e, eh, Bartzonalako jokalariaren... E, claro, Xabi Hernandez horrekin nazten dira, ez da? Bai, hori da, baina ni ah, askotan esaten diet, askotan, eh? Ez, ez partidutan bakarri, bai, ez da, ez eta, Xabi eta Xabi Alonso eta Xabi Alonso eta <laughs> askotan esaten dut, xavi Xabi, Eta kasurik ez batzutan altzu dute, baina ez dakit nahi gabe esatu dute, baina bueno, bai, <laughs> peleari badak aduraekin askotan ja. dut, eta izue, xavi Xabi. Eta bai, egia, egia da, eh? nik uste gainean jendea parra egiten dula, ja, txab, euskaldunek behintzat, txabi entzuten dute, txabi alonso, eta, bueno, ja, danak azten dira parrez, eta ez, ez dakipa, ba, ja, ez da oso ona zuen irudi, irudirako, ez, ez dakipa? Ba. Bai, bai, bai, egia da, gaina, ba, jokalari ezaguna dela, oza, eta izan bai, bai, bai. arraro bai. bat, ez, bai, bai, bai, bai, bai, askotan ditu dietela esateko, edo kexatzeko, eta aldatu dute partidutan, eta horreko berri. Eta, gauza, bai. Hoi da, baina <laughs> bueno, askotan esaten dira, yeah. eh? e, bai eta euskal izenekin, abizenekin, eta ba, pf, nola euskatzen duten, eta askotan. Eta nire esaten dira, aizu, ba, zalantza baldin bera zute, mm, bilbora deitu, donostera deitu. Ah, Horretan hako zaudet, eta? Hoi da, hoi da. Baina, bueno, bai. Eta, eta gu ikuslegean aldetik, ezin dezakegu ez egin Ez dakit, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, eh, ba, esateko jo, ba, gaina kexak egon dira, ez dakit idatzi edo zerbait aurkestea eta esatea, izu, gaina ez jendeak kexatzen ari da, edo ez dakit zeo zegin dezakegu, ora, ja, hori e, behin goztia alda ezaten, no? Ez dakit, ba? Ni, e, badakit Madrien dagola, eh, deitzen diotena defensor del espektador, antzeko bat, bai. eta hor, e, nik badagola imeiez kexatzea, eta, bueno, batzutan dago programa bat uset larun batetan bat dutena, mhm. eta olako, ba, bueno, ba, edo bueno, edo galdera ere belako gauzak, e, posible da bialtzea e, eh, e-mail bitartez. Ez da kadana da hemen elbidea, baina seguraski interneten izan... Ah, bueno, interneten bilatu gote eta... Interneten seguraski izan gote, zut, ez, ez, ba, ez batzutan... E, E, guk egiten ditu olakoak, e, igual, ba, ez dakit, ba, getxoko tipu bat, kexatzen dela, ez dakit zertaz, eta, mm -hmm. gu grabatzea orduan, e, posible ez du, segur, e, internet bitartez, seguraz, ah, vale, vale. e, posilo ez du, la, keja Bai, eta gero bestela, ez dakite, eh, horia kuriositatea, eh, esan dezunez ja abizenak eta, beste eh, nik Xabi irena hori oso argi bai. dauka Xabi Alonso ez dela, baina bestela ze keja egoten dira ba? Zuk adibidez, abizenekin da esan dituzun kejak ze, ze keja dira ba? Ez, batzutan manola askatzen duten eh, Euskal Abizu. Ah, gaizki, hauskatzen dituztela? Bai, edo, bueno, edo, mm, batzutan guri gertatzen zaigu, eguraldia adibidez, e, guri bialtzen dute zuzenean Madriletik. Bai. Orduan, e, herri zen batzuk, hauskatzen dituzte, pues, e, ezakit, ba, mm, zumarraga zan beharrean, ba, zumarraga dolako gauzak. Oi, jartzun, adibidez, ez da? Bai, jolako. Bueno, niko jartzun dik deitze dizut eta horrela, digan. Bai, ba, bueno, jartzun azkenean, ba, testeta, ba, ja, <laughs> bai. dola hitu duten, ez? Bai. Baina, bai, azkenean, hauskera pixka zelebreak, esa dani, bueno, esaten dio, daizue, zalantza bali mozute, guri deitu, eta hau, nola, zumarraga, zumarraga, nola, zaten zute. Ba, horretarako dela mhm. Uh bueno, seguraski hori interneten izango zu... Vale, vale, ba, ondo dago hori jakitea, eta, bueno, dana dala, jo, ba, eskertzen dut pila bat, barruan norbait egotea ere, horrelako gauzeta zarduratuta, bai. eta, eta jakitea behintzat zuek, zu, edo, edo, bilbotik edo, alegin egiten nahi zeatela hori, hori zuzentzeko. Bai, hori da, hori da bueno, eh, urrengo batean esaten eh, haiekin harremanetan jartzen baldimaz ba, esain bintzat, pertsona batek deitu dula eta nahi dula hori zuzentzia. Bai, bai, hori da, hori dugu zure parte zere bai. Bale, bueno, mila eskerre, eh, zuri, zuri agur. Jatorra, ez? Ez? jator jatorra eta bai. Nik ez dakit publikoak ze, zer daukan honin gainen esateko. Hau, hau, barkatzeko modukoa da berriz ere Xabi Alonso esatia, mesez? Ea publikoak zer dion. ez dute bakatzen. a ba, caer. Vale, vale, vale. Buena ba, parra de ahora. Buena parra, es tuta ya, eh. Bai, bai. A ver, canchón de estilo anetre de hoyo, suto tado me ditu tesaioa. Katxarro suto dute, eh. Bai, katxarroa. Vale, vale, vale. Lasai, lasai, es que era Xavi Alonso la parra esta. Bai, eso eso eso lasai, lasai, vale, vale, vale, vale. Bueno. Bueno, vas a ba, llor en Bukerara ir txigia? Bukatu alde. Bukatu deu, bai. Ah, ¿dónde pasa eso? Bai. ¿Ay, dónde pasa eso? Bai, ¿ondo? Bueno, ba orain saioa bukatzeko, eh, baduka goia jartzia, Madonna euskeraz abesten, bankiak ez dakie euskeraz, televisión españolan ez dakite euskeraz. Baina Madonak pixka bat bintzat. Bueno, eta zure esaldi jasen. Eta berri izango, et jarri musika pixka eta horre izango, eta gero musika... Entzun. Bueno. Madonna beste nahi da bitartean, gogorazin nahi dut, urrengo saioa izango dala, irailaren hogeita zazpian. Gudali egunean. greba, hogeita zazpian, Martin Kitoren txokoa. Udari, Eskarrek eh. asko, Oida. txokora etortzea datik. Oi hartzun irratirako, Martin Kito, ondo pasau, gutxi gaztau eta guetakon bai